إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأما بعد نيريو Pasi që të ringjallet në ditën e kiametit, dhe të vjen peshorja, dhe të fillon që të pytet, është shumë me rëndësi vllazën musliman, ta kuptoj për pytjen e parë për të cilën ka m'u ba, pytje e parë dhe vendimtare për pytje tjera të cilat pasojnë, atë ditë të madhe kohëzgjatja e saj që është Fe in salahat salaha sairu amelih wa in fasadat fasada sairu amelih. Puna e parë për të cilën do të pyetet njeriu në ditën e Kiametit është namazi dhe nëse ai kalon atë provim, nëse ai namazi pranohet dhe ajo çka pason pas tij krejt punët tjera janë ma lehtë, dhe nëse namazi refuzohet, refuzohen të gjitha punët tjera. Pra, hadithi qartazi tregon dhe sinjalizon se namazi është vepër dhe çelës i punëve të cilat pasojnë mas saj, dhe nëse ajo punë pranohet te Allahu Azza wa Jall, punët e tjera i ka ma leht, po nëse ky namaz nuk pranohet, atëherë edhe më vështirë e ka për punët e tjera për m'u përgjegj bile nuk vjen në shprehje fare, dhe nuk vjen në konsideratë puna tjetër që pason pas namazit, por urdhërohet dhe tërhiqet zhagazi n'xhehnem. Për atë arsye vëllazën musliman e shohim të arsyeshme dhe të obligueshme të tregojmë për rëndësinë e madhe që e ka kjo detyrë dhe kjo shtyllë namaz, kjo shtyllë e Islamit në këtë kohë, në këtë botë para se të dalim para Allahut Azza wa Jall dhe atëherë mos të ketë dobi As prej nane, as prej babe, as prej pasuri, as prej evladve, as prej askujt. Namazi vllazër musliman, shtyllë e dinit islam dhe puna më e madhe e krejt islamit dhe është kusht dhe shtyllë pas dy shahadeteve të cilat i dëshmon muslimani vjen në radhë të parë menjëherë pas dëshmisë në Allahun Azza wa Jall dhe pejgamberin sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam Ajetet të cilat flasin për rëndësinë e kësaj shtylle janë të shumta dhe të panumërta, prej tyre thotë Allahu Azza wa Jall, Hafidhu ala salavati wa salati l'wusta, ruajeni ju, falne namazin, mos e lëni namazin pa falë, o ju njerëz, Ata njerëz të cilët nuk i mashtron tregtia dhe shitblerja ndaj përkujtimit të Allahut azze wa xhell, pra ndaj namazit, në këtë rast Allahu i lavdron sahabët, shokët e Pejgamberit alejhi selam, por e të gjithë ata njerëz të cilët tregtia dhe shitblerja dhe punët e dynjas nuk i mashtrojnë dhe me i ndal nga namazet, por ata gjithsesi dhe në prioritet dhe në shkallë të parë, e kanë namazin dhe hadithet e pejgamberit alejhi salatu e selam janë të shumta në lidhje me këtë thotë alejhi salatu e selam khamsu salavatin ketebehunne Allahu alel ibad pesë kohë namaz ka bu Allahu farz për muslimanët për abdet e vet Miftahul jannati as salah, çelësi i xhenetit është namazi, pra vlla musliman, ndasht me pas çelësin e xhenetit në dorë, ndasht me t'u çel dera e xhenetit, atëherë pra namazin mos e le dhe fale namazin. Dhe thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, la dine li men la salate leh, nuk ka din, nuk ka iman, nuk ka islam ai njeri që nuk ka namaz. Innema mevdiu salati mined din, dhe pozita e namazit në islam, ke mevdii resi minel xhesed, është sikurse pozita e kres dhe vlera e kres për trupin e njeriut. Pra namazi është kryt e dinit dhe çështja kryesore e islamit, sikurse që kryt është pjesa dhe gjymtyra kryesore e trupit të njeriut. Dhe lanja e namazit në anën tjetër është kufër, është kufër, është dalje prej besimit islam dhe ndëgjoni ç'thotë Allahu azza wa jall dhe pastaj se ç'thotë pejgamberi sallallahu ta'ala alejhi wa sallam për atë njeri i cili e lën namazin. Ma selakakum fi saqar? Qalu lam naku min al musallin. Dhe i thojnë disa njerëz të tjerëve në xhehenem, kur bisedojnë xhehenemlitë mes veti, çuditen kur i shohin njëri tjetrin në xhehenem dhe i pyesin çka ju ka shty juve, çka ka bërë që ju ka fut juve në xhehenem? Ata përgjigjen, në xhehenem kemi hy për shkak se nuk kemi fal namaz. Do të jetë nur namazi për të dhe do të jetë argument dhe shpëtim për të ditën e Kiametit, ndërsa ai i cili nuk fal namaz nuk do të ketë nurin ditën e Kiametit, nuk do të ketë as argument para Allahut dhe as nuk do të jetë shpëtim për të ditën e Kiametit, por do të jetë me Firaune ve Hamane ve Ubej bin Khalef, por do të jetë ditën e Kiametit me Firaunin Hamanin dhe me Ubej bin Khalef, me këta xhehenemli të cilëve Allahu ua ka garantu xhehenemin. Pra vllazën, ai i cili fal namaz ka nur në ditën e kiametit, namazi bëhet nur dhe shpëtim, ndërsa ai i cili nuk fal namaz, ai nuk ka nur, nuk ka argument, po në të kundërtën, është bashkë me firaunin dhe xhematin e tij, Allahu na ruajt prej situatës së tyre dhe gjendjes së tyre. Gjithashtu, qysh është haram me la namazin mos me fal, është haram dhe prej harameve të mëdha me la namazin mas kohe mos me fal. Dhe kjo dukuri është e madhe dhe e përhapur tek vllaznit muslimanë, edhe ata të cilët falin namaz, shumë herë asgjësojnë namazin, shumë herë e lojnë namazin mas dore për një punë të vogël të dynjas, Për një televizion, për hatër të një mysafiri, për hatër të gjumit që kanë qef me fjetë, e pritojnë me prish qetësinë dhe rahatinë e gjumit në sabah, flenë dhe falin namazin mas kohe, dhe këta janë mëkatarë të mëdhej, dhe Allahu Azza wa Jall për ta, për ta ka pregadit një dënim të dhimbshëm ditën e kiametit, thotë Allahu Azza wa Jall, fevejlun lil musallin, Alladhina hum an salatihim sahun, mjerët ata mjerët kuku për ata njerëz të cilët e navojn e vanojnë namazin dhe e shtyjnë pas kohës së vet. Këtë e kanë komentu ulemaja, dijetarët, mufesirat, komentatorët e Kuranit, këtë ajet kuranor, i cili ka zbrit për ata të cilët falin namaz, por e shtyjnë namazin mas kohë, kuku për ata, e kjo kuku për ata thuhet se është edhe një lloj xhehenemi, Mos ju mashtron juve pasuria juaj, mos ju mashtron juve evladët dhe dynjaja juaj, ndaj namazit, pra mos bëhen shkak mju vanu, juve me e vanue namazin mja shty ndaj kohe, ue men jef'al dhalike fe ulaike humul khasirun, dhe ata të cilët e bëjnë një gja të tillë, ata të cilët pra familja, dynjaja, pasuria, tregtia, puna i shtyn, i bën mja shty namazin, ata janë të humbur në ditën e kiametit. Vëllezër muslimanë, nuk ka arsye muslimani me la namazin asnjëherë, namazi është oksigjen për shpirt, qysh është oksigjeni për trup të njeriut, sikurse njeriu që nuk mund të jetojë pa ajër në këtë dunja, edhe muslimani shpirti i muslimanit nuk mund të jetojë pa namaz. Namazi është shtyllë e dinit islam, është farz të cilin Allahu Azza wa Jall na ka bërë obligim në qiellin e shtatë, kur pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam ka qenë i ftuar mysafir te Allahu Azza wa Jall, është e vetmja detyrë, i vetmi obligim që është bë farz në qiellin e shtatë, ndërsa të gjitha obligimet tjera janë bërë në tokë. Namazi i veçun, i veçun prej të gjitha ibadeteve të Allahut Azza wa Xhel, për ata edhe është sharti i parë, kushti i parë mas shahadetit, për ata edhe ulemaja të gjithë, pa përjashtim janë në ujdi, se ai person i cili e lën namazin dhe asgjëson, apo e lën nuk e fal atë me qëllim, ai është kafir, ai nuk është musliman, ai është murted, ai ka dalë prej dinit islam, edhe nëse me gojë deklaron se është musliman. Nuk ka vendin në islam me Nuk ka vendin në islam me mohue namazin dhe për këtë dynja, për këtë dynja po të kishte sheriat, ai person merret dhe pendohet dhe kërkohet prej tina mu pendue, nëse pendohet dhe kthehet dhe fal namaz, e pranon namazin si shtyllë të dinit islam dhe fal namaz është vla dhe miki joni, Po nëse, nëse ngul kamb edhe më tej, me qëndru në situatën e tij, me ngul kamb dhe inati mos me fal namaz, atëherë atij njeriu i prehet koka me shpatë, i qitet koka në tokë dhe atij personi nuk i falet xhenazja dhe ai person nuk varroset në varrezat e muslimanëve dhe ai person nuk pshtillet me qefin dhe ai person nuk meriton me i knu atina rahmet dhe as nuk meriton me u varros në varrezat tona. Është person i cili duhet të hjeket zhagazi dhe të futet n'ndonjë gropë dikun ku do qoftë. Dhe pasuria e tina është halal dhe gruja e tina duhet mu nda me të dhe shumë dhe shumë dispozita të tjera. Po vëllazën se namazi e dan atë prej dinit islam, siç e ndëgjum në hadith të pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, se gjëja e cila ndan njeriun prej besimtarit dhe mosbesimtarit është lënja e namazit. Pra, kjo është situata e atij personi i cili nuk don ta pranojë namazin si shtyllë të dinit islam, ndërsa ajo çka është pak më e butë dhe që është shumë prezentive dhe shumë aktuale në popullin tonë, është kur e lojnë namazin për dembeli, kur asgjësojnë namazin, kur e shtyjnë namazin e lojnë mas kohe, apo nëse i pyet pse vëlla nuk fal namaz, a je musliman, a ke besu Allahun hak, a ke besu ditën e gjykimit hak, a ke besu xhenetin hak, a ke besu xhehenemin hak, Thot po vallah të gjithë ato i kam besu po ja po pritoj më fal ja kur të plakem falem ja kur të rritem ja kur të mësohem ja kur ta kryj shkollën ja kur të hin punë dhe kështu me radhë arsytime të kota dhe të pabaza dhe ky person vllazën po të kishte sheriat islam thirret te kadia te gjykatësi dhe kërkohet prej tina mu pendue dhe mu kthye në rrugë të Allahut azza wa xhel dhe me fal namaz Dhe nëse fal namaz, atëherë gjaki i tina është haram dhe është vëlla i joni dhe mbetet i lirë. Po nëse eudhu bilah refuzon të fal namaz edhe më tej edhe ky person i ekzekutohet edhe këtij personi i hjeket koka, por në këtë rast vdes si musliman. Apo dënimin më të lehtë çka mundet me përjetue, ky njeri është që të futet në burg dhe kohë pas kohe të rrahet si shtaza, edhe ma shumë se shtaza dhe ka pas kohë të kërkon kadia gjykatësi prej tij të pendohet t'i thotë o njeri o njeri pe përkujtoj Allahun azza wa jall pendohu dhe kthehu dhe fal namaz dhe nëse vazhdon edhe më tej edhe më tej rrahet dhe qëndron në burg dhe nuk meriton të dal dhe të rrezitet prej këtij dielli të Allahut azza wa jall dhe të thith oksigjen prej këtij ajri të Allahut azza wa jall dhe të jetë i lirë tokën e Zotit xhalleshanuhu Po vllazën, wallahi nuk jam duke tërprue, nuk jam duke shtrëngue, por këto janë dispozitat e Allahut Azza wa Jall. Kjo është sheriati islam, ani pse ne mundohemi sheriatin me bë lojë, ani pse ne mundohemi sheriatin dhe dinin e Allahut me bë qysh na ka ana neve, duke mendu se dini islam është vetëm të deklarojmë se Allahu është një, edhe atë kur jem të friguar, edhe atë kur jem të shtrënguar, edhe atë kur kem dro dhe jem të situata në vësh të vështira. Ndërsa kur jem në kushte normale, Gjithmonë e asgjësojmë Islamin, gjithmonë mendojmë se Islami është vetëm në zemër, vetëm të, të kesh një bindje në Allahun Azza wa Jall dhe mos të kryqohesh dhe mos të shkosh në kish, edhe pse s'falesh, edhe pse nuk agjëron, edhe pse nuk e qet kurr kryt sexhde, nuk ka dert, nuk ka problem mëshira e Allahut është e madhe. E vërtetë se mëshira e Allahut është e madhe, por gazepi i Allahut është i madh, vlla musliman. A ndëgjove hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se nuk ka me livrit kama jote as e jemja pa u pyt për namaz dhe nëse në me namaz e jep provimin e ke dhanë krejt provimet tjera të gjitha punët tjera i ke ma leht me kalu në ditën e gjykimit e ne krejt e kemi hallin dhe dertin atë ditë gjykimit çka të bojmë qysh qëndrojmë para Allahut azza wa jall me çfarë ftyre dalim para zotit ton me çfarë zemër qëndrojmë para Allahut ton me çfarë vepra t'ballafaqohemi Me atë Gjykatës Suprem Subhanehu Ve Teala në atë ditë të madhe, ne krejt jemi tu pregatit për atë ditë, ne e qesim kryt në sexhde, pejgamberi alejhi salatu ve selam, zotëriu i njerëzimit, të gjithë njerëzimit të parëve dhe të mramve, i njerëzimit në dynja dhe në ahiret vëllazën, ka fal namaz farz, ka fal namaz nafile, ka fal namaz natën dhe ditën dhe megjithatë ka kajt, ka kajt dhe ka kajt, Për një sexhde që refuzoi me ba, po ne o vlla, po ne që për çdo ditë Allahu na thërret pes herë ditën me qit kryt sexhde, dhe ngrisim mendjen nal, dhe ngrisim kryt nal, dhe thojna jo o Zot, nuk dojna me t'ra ty sexhde, nuk dojna me ardhë në xhami, nuk doj me fal xhumon, dhe megjithatë o Zot dojmë xhenet dhe s'ke çare pa na dhan xhenetin. A është kjo mjegullinë e madhe? A është kjo hile e madhe e shejtanit? A është kjo dhe çka është kjo se si të komentojmë ne këto? Vllazër muslimon, nuk paramendohet në islam njeriu të ekzistoj pa namaz, nuk logjikohet dhe nuk parashifet që të ketë në ftyrë tokës muslimon, të thot la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dhe kryt sexhde mos ta qet. Kjo është dëshirë dhe urdhër i Allahut, nuk është zgjedhje e dëshirë e jotja dhe e jemja. Ke pranu me qenë besimtar, e ke pranu këtë din islam dhe pretendon me hy në xhenet dhe kërkon prej Allahut tënd me të fut në xhenet dhe me të rujt prej zjarmit të xhehenemit. Wallahi, nuk ka shpëtim pa namaz. Nuk ka shpëtim dhe nuk ka pa namaz. Namazi vllazën, të cilin pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam tan kohën tu ja tërhek vërejtjen popullit të vet, ymmetit, xhematit pra edhe neve, edhe në smundjen e vdekjes alaihi salatu wasalam, e edhe këshillën e fundit, edhe fjalët e fundit kur ka dal prej kësaj dynjaje tu thon, as-sala, as-sala wa ma malakat aymanukum, namazin Namazin, namazin mos e leni, namazin falne. Kjo është këshilla e fundit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe sikurse po don me na tregu se namaz dhe namaz se të tana mëkatet nëse i bën, ruju se ka bën, ruju se të mashtron shejtani dhe lën namazin, se të gjitha pun tjera të kanë humbë, se asnjë pun tjetë nuk pranohet, se nuk ke pse del para Allahut azze ve xhel nëse nuk del me namaz. Po don me na tregu alejhi selatu o selam, se në dash me kan prej ymetit tem, në dash me qenë bashkë me mu në ditën e kiametit, në dash me u knaqë me mu në xhenet, atëhere, atëhere më ndihmo mu me namaz. Një herë një sahabi, me emnin Rabia, ka qenë shërbtori i pejgamberit alejhi selatu o selam, hizmeqari i tij, Dhe ky tregon, thot një herë isha, isha te pejgamberi te dera e pejgamberit dhe hyni mrena pejgamberi dhe derisa e mur gjumi gati tu thonë, la ilahe illallah, la ilahe illallah dhe dikur von, ma bën ja rëbia, lyp diçka, lyp diçka te pi dhe ky tha, i thash ja Resul Allah, m'jep pak afat, të mendoj pak, Dhe ky tha u ndala dhe u kujtova me i lyp pejgamberit diçka për dynja, çka po më vyn kjo e shkret dynja, kjo është e shkurt dhe kalimtare, dhe thash ta lypi ma mirë ahiretin, dhe thash ja Resul Allah, lute Allahun azze ve xhel, të m'i falë gjynahet dhe të më bashkoj me ty në xhennet, pejgamberi alejhi salatu e selam i tha, a të mësoj ty dikush me thonë kështu, tha jo vallahi ja Resul Allah, por u kujtova, u kujtova se dynjaja është e shkurt, Është kalimtare, e çka me lyp për këtë dynja, thash ma mirë ta fitoj xhenetin, pejgamberi i tha, do ta lus Allahun azze wa xhell, me t'i fal mëkatet dhe me të fut në xhenet, por ti ja Rabia, por ti ndihmom mua me sexhde, ti ndihmom mua me namaz, më ndihmon ti mu atë me namaz, pra pa namaz wallahi nuk çon pesh, as shefati i pejgamberit alejhi salatu wassalam, dhe asnjë punë tjetër. Lusim Allahun Azza wa Jall me të gjithë emrat e tij dhe sifatet e tij të na bëj prej atyre që namazin e falin natën dhe ditën që pesë kohët namaz nuk e asgjësojnë që pesë kohët namaz i falin me kohë nuk e lanë namazin pa arsye vllazën sepse lanja e namazit pa arsye është pra sipas mendimit i disa dietarëve dalje nga dini islam dhe namazi kaza pa arsye nuk pranohet ai besimtar ai musliman i cili me dëshirë Nuk çohet me falë sabahun dhe pastaj don ta falë kur të lind dielli, ai mos ta falë hiç, ai mos ta bëjë kaza hiç, se ai namaz i ka kalu, por le të pendohet te Allahu azza wa jall dhe mos ta përsërit një situatë të tillë. Po vllazën, namazin dhe namazin ta falim, Allahu na bëftë prej atyre që i ruajnë namazet, Ja japin hakin namazeve në kohë të tyre, me ruknet të tyre, me shtyllat që i takojnë namazeve, e me arkanet të namazeve që takojnë atyre, që na ka porosit Allahu Azza wa Jall, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që në ditën e Kiametit, kur të na pyet Allahu Subhanahu wa Taala për punën e parë, për veprën e parë për namazin, Na bëj prej atyre të cilët e japin këtë provim, e nëse kanë lanë diçka mangu, qysh ka në hadith pejgamberit alejhi selatu vë selam, atëherë Allah i thot melaqeve, kqyre robi jem, kqyrne mos ka robi jem diçka prej nafileve, nëse ka diçka prej nafileve, plotësonja farzet dhe plotësohen atij ana farzet dhe kështu e jep provimin dhe të gjitha pyetjet tjera i ka ma lehtë. Estagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muminine min kulli dhenb.